سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Zahvaljujemo se Allahu subhanahu wa ta'ala na neizmjernim blagodatima koje spustio na ljudski, džinski i sve ostale rodove. Njega hvalimo subhanahu wa ta'ala, njega slavimo, njemu zahvaljujemo, njega molimo subhanahu wa ta'ala da nam pokaže istinu istinom, da je slijedimo, da nam razotkriva laž pa da je se čuvamo. Njega molimo subhanahu wa ta'ala jer je on onaj koji okreće srca ljudi da naša okrene u pokornosti ka njemu. Njega subhanahu wa ta'ala molimo da nas pomogne i ostavili stopala naša, da budemo radnici za Allahov din, da uspostavljamo red na zemlji nakon što je dunjaluk fesadom prekriven. Neka je salavat i selam na Muhammeda sallallahu alaihi ve našeg Resula koji je ostavio ovaj ummet na jasnom putu, čija je noć jasna kao dan i neće zalutati sa ovoga puta osim upropašten. A zatim, draga moja braćo i cijene sestre, neprestalna borba između istine i laži ostaje do sudnjega dana. Oni koji poznaju ko je Allah i koji poznaju temelje ove vjere i koji znaju suštinu ove vjere oni znaju i razumiju zašto su oni tamo na drugoj strani toliko ljuti, toliko kivni i u stalnoj borbi protiv istine. Pa se mi borimo protiv neistine šerijatom, a neistina se bori protiv šerijata kaderom. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض da Allah žele šanuhu sputava jedne ljude s drugima, fesad bi na, zemlji znači, nastupio, bilo bi poput hajvana, ko koga stigne, tu ga i ovedeni. Očevid ste i ovoga, ovoga vremena kako ta borba sve postaje jasnija i jasnija. Sad ćemo imati priliku da ajete hadise koje smo nekada slušavali i možda i nismo nekada do kraja razumjeli i to ostaje zato je Kur'an nadnaravan da nekada godinama slušamo određen ajet ali nismo ga razumjeli u pravom smislu kako treba razumjeti pa dođe vakat da ga razumijemo pravom smislu Omer radijallahu ta'ala anhu je znao za ajet وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ Efe im mate au kutile in kalebtum kabikum. Znao je Omer za ovaj ajet. Međutim, nije razmišljao puno o ovome ajetu. Prije. Poslanik je sam živ. Naređuje i zabranjuje. Jel tako? Ostavlja ljude bez, bez teksta svojim moralom i svojim robovanjem Allahu Đalešanuhu. Međutim, kada je umro Allahu poslanik, Došlo je vrijeme da Omer radijallahu ta'ala anhu ovaj ajet potpuno razumije. Pa je onda shvatio da je Muhammed alaih salatu wasalam Allahu poslanik. On se znao je on to i prije, ali nije se mogao pomiriti da će, da je on znači smrtnik. Znao je on da će mu Allah jednoga dana uzeti poslanika alaih salam. Ali nije o tome se puno, znači nije o tome puno razmišljao. Pa kada se desilo to, Onda je pitao Ebu Bekra, hadil aje fi kitabillah, jel ovaj ajet ima u Allahove knjize? Znao ga Omer na pamet, jel tako? Muhammed je samo znači Allahu poslanik. I prije njega su bili poslanici. Ako on umre ili pogine, hoćete se vi ponovo svojim stopama vratiti. Pa je shvatio Omer radijallahu ta'ala anhu da je to Allahova odredba da Allah Želešanuhu je upotpunio misiju sa poslanikom sallallahu ve selleme, a zatim ga uzeo i usmrtio ga. Tako i mi danas, kada čujemo ajete, vola je za i uhatinunekum, hatta an andinikum in istata'u, počinjemo i ozbiljno razumijevati. Oni će se neprestano boriti vas. Ili oni će vas neprestano ubijati. Da vas odrate od vaše vjere ako budu mogli. Pa vidite Francuza gdje odeše. Odeše u pol Afrike tamo, na kraj Afrike. Šta će oni tamo? Zar oni nisu oni koji vole ovaj svijet? Koji vole žene, vino, razvrat, griješenje? Ali moraju se kadro odazvat svome. Jer se oni kadarski bore protiv islama. Pa se neprestano moraju boriti da vas od vaše šerijata odvrati. Prije se borili samo da čovjek nešto ima od islama. Pokuša nešto da uspostavi. Ko što Amerikanska vidi čovjek avion da klanja, on odmah prizemlja avion, to specijalci doleti. Jer oni kontaju, nije to samo klanjanje. Šta on sad ima tu nešto? Šta se tu sad dešava? Pa se moramo boriti od toga odvratimo. Pa smo već braću kod Francuza, Allah najbolje zna, oni su tamo iz dva razloga. Prvi razlog je ovo što smo kazali, da će se nevjernici neprestano boriti protiv muslimana, ubijati dok ih ne odvrate od njihove vjere, ako budu mogli. Ako budu mogli. Pa su oni samo, znači, morali da dokažu, to je Allah tako odredio, da je ovaj Kur'an nad narama. Da on nije bio za jedno vrijeme i ostaje, gotovo je. On je za sva vremena, na sudnjega dana. A drugi razlog, draga moje braće, vjerovatno znate, francuski stručnjaci su došli do zaključka da Francuza ovako ako nastavi nema za 30 godina. A ovih dana treba u Francuskoj da se usvoji zakon da se pederi mogu ženiti. Pa su tijeli Amerikanci sa 800 ili do 2-3 hiljade vojnika da skrenu malo pažnju. Jer ima još neki ljudi u Francuskoj koji imaju malo hajvanskog stida kod sebe. Znači ima još ljudi u Francuskoj koji imaju stida koliko hajvan. I hajvan ima dio stida. Deva ima najviše, a krmak ima najmanje. Jel tako? pa su htjeli da skrenu pažnju malo, ajmo ganjati tamo muslimane neke, jer se to mora sprovesti. A s druge strane, znači, još jedan nama ibret veliki, da će biti neprestano kadarski neprijatelji, javni, vidljivi, to su nevjernici koji javno kažu su nevjernici, koji nama hoće da nametnu svoj sistem života. I to je kao, to je slobodni izbor, tako se zove. Dođem ja sada u tvoju kuću i hoću sve da ti to okrene naopako kako meni paši. Ti se tu umorio, ti se tu trudio, ti tu ulagao, e nemaš ti pravo da ti u svojoj kući raspored praviš kako tebi paši. Zamislite su muslimani Malija došli u Pariz i upali sa jeli, ovaj, svojim onim skromnim oružjem a ovi su došli sa najboljim oružjem u tamo što može imati od Francuska od tog. Samo živi sa atomsku bombu povukli. Jel tako? Ovaj. Kako bi to svijet tomačio? Rekao bi, pa ko je njima dao pravo da on kršćana ugoni u islam nasilu? I pravo, bili bi pravo, ne smijemo mi nikoga na silu natjera da on primi islam. A vidiš kako oni nas na silu hoće da utjeraju, da mi moramo živjeti po njihovim nekakvim, jel tako, ovaj, kalupima. Ovo je samo još jedan dokaz, draga moje braćo. Ovo je još jedan dokaz, znači, onoga hekda i mržni prema čovjeku kao čovjeku, a onda pogotovo mržnje prema, prema islamu. A ovo nas raduje, već. Nas raduje kada vidimo da nevjernici više ne mogu ništa sakriti. Moraju sve javno. Iako se oni zovu kafiri, kriju sve ispod tepira. A i njihovi saveznici monatici, koji su znači uzjehani davno i stavili tim hajam da rade i robuju kao što sad ti monafice tamo u paraskom svijetu, kao što mi imamo svoje munafike oko nas i tako dalje, jel tako? Koji su poniženi i bit će poniženi hizim dunja, u ahirati poniženje će munafik dobiti na ovome svijetu. A monafik je dobio ime od nefak. Tunel, prazan, nema nikakve normale u sebi. Gdje god kucneš, osjeti da nije da je ta kaca prazna. Krije unutra nifak. Umjesto da natrpa svoj taj tunel imanom, on krije nifak i misli da to Allah neće jednog dana zovati. Innal munafiqine un Allaha wa huwa khadi'uhum. Munafici hoće da prevare Allaha, Allah vara. Oni su poniženi, zato će biti fidarkil esfali minan nar. Zato što su bili izdajnici, a glumili da su muslimani. I zato su nama bliži kafiri, nevjernici, oni su bar jasni. Jel tako? A ne mogu nam ništa ni monarci zato što je Allah želom ponizi kad oni se najmanje nadaju. Zato molim Allaha da ponizi munafike. Recite amin. A molim Allaha da nas sačuva od nifaka. I da ponizi nevijenike. I da obrza pobjedu Islama. I mi vidimo kako Islam dolazi. I zato nevijenici više ne mogu odmuke, samo gristi prste vrhova svojim. Vrhove, znači prstiju svoji, nego moraju sjesti u najsposobnije letjelice i otići na kraj svijeta tamo, glavu gubiti zbog te kadarske dimenzije koja postoji. Zato, a ovo je sve, draga moje braća, na kraju krajeva, zbog akide. Jel tako? Zato nas hoće da odvoje od vjerovanja. Hoće da smo uvijek na klizavom terenu. Vidio s ima čelove gume po japa. Čim neđe upadneš u snijeg, nisi nigdje prispio. Ni naprijed, ni nazad. I ono malo što ima sliza, jadnik, ne verem. Jel tako? E, tako oni hoće nas, muslimane, da nam izbiju temelje ispod nogu. Pa sad zamislite, zamislite da sada opet prila okrenimo film naopako, ili tako bi trebalo da bude, da muslimani sad napadaju na Francusku. Bil Njemačka rekla, bujno naš aerodrom, izvolite. A oni su neprijatelji sa Francuzima, milijon vojnika se izgubljeni između drugih, jel tako? Ili bi možda Holandžani gusari rekli, ma znaš šta, mi smo inako svi ošu pedere i nema od nas ništa, jel tako? Dete vi, odavde vi Turcite. Ili bi možda Berlusconi, onaj izgubljeni insan, ovaj, rekao, pa znaš šta, Nama su inako ovaj, francuzi uvijek nekakvi pariraju na mnogim stvarima, hoće da bude iznad nas, da mi ovu priliku iskoristimo. A pogledaj šta se dešava od ljudi koji se pripisuju islam. Ne može ona iz Pariza gont avion vojni, jel tako, pa priješ preko muslimanski jel, teritorija, pa gruhat muslimane tamo negdje. Da to sve nije uz mubareći, što se kaže, uz beričet, i dozvolu svi ti izdajnika koje Allah Želešanu svaki dan razotkriva. E, zato mi, draga moja braćo, proučavamo vjerovanje. Da vidimo da slučajno nema tamo kakvog halela. Da nema, nema kakvog poremećaja. Da nam se ne bi šta znači ovaj, tamo desilo. Zašto je jedno od deset načela stvari koje izvode iz dina ko sumnja u kufr, kjaver, pa sumnja. Jel tako? Sam počneš malo sumnja se Srbi, možda i on na pravom putu. I onda se možda, da je papa, možda, eto, otvorio prozor, pa, znaš, možda je on drag Bog, šta znaš? Samo tako posumnjaš, odmah postaješ nevijenik. Po s islamskih učenjaka. Jel to akida nije? Znači, ili vjeruješ, ili ne vjeruješ. A ako ne vidiš do tog nevjerovana pravog, ima jedna samo još neveđa, a to je sumnja koja ti ništa ne može pomoći, ona je isto koji onaj nevijenik tamo. E, pa zato mi moramo biti ubijeđeni. Elif lam mim zalikel kitabu la rajbe Ovo je knjiga u kojoj nema sumnje. Znači, ako je uzmeš kako treba, ne možeš sumnjati. Sumnja i ubjeđenje ne idu zajedno. Nego znači ubjeđenje mora da potisne sumnju do kraja. I da dođe u ubjeđenje. I zato kada su ashabi čuli da idu svi saveznici, jel tako? Sad se mnogi se radi, jel tako? Slabe duše se radi. Kaže, e sad će oni ni tamo. Znaš, šta oni hoće neki šarijat, ovo ono. Pa sad će u Afganistanista tako talibane. Sad će, aha, ali neće. Zato što Allah ima svoje vojske i Allah pomaže. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصد عن سبيل الله Nevjernici sve potroše da odvrate od Allahova puta. Kako ide dalje? Thumme. Fesejumpikunaha. Pa će ga trošiti. Kako dalje? Thumme tekunu alihim hasrata. Pa će se zbog toga kajati. Thumme juglebun. Znači, ono kad se budeš najviše kajoš, evo šta sam sad dobio, ništa. Sve potrošio. ma i uglebon. A nakon toga će biti poražen. Inna ledine kefaru ila džahenneme šarom. A zatim će nevijenici svi skrhanu džahennem biti. E to je njihov put. I zato Allah Želešanu pomaže one koji su na principima. Nema veze što su njihovi brojevi Mali, I to nevjernici znaju. Oni dobro znaju da je mali i veliki. Jel tako? On se zove samo mali. A on je, braćo, i geografski veliki. On je veći od Francuske, Samo ovaj dio što muslimani, naša braća, drže. A oni tamo izdajnici, munafici, oni drže ko Fikret Avdić malo u čošku jednom Jel tako? I evo juče Francuzi napadaju braću grad. Još se 40 km približi do, do glavnog grada. Nego su on došli da sa, sa, spase Fikret i, njegovu kompaniju. Jel tako? On je mali u broju znači ljudi koji nose tu ispravnu zastavu. Ali nevjerici znaju da je ređunum ke da je taj jedan čovjek ide do ljudi. Ko hiljadu ljudi. Jer su to ne. I zato su rekli francuzima, dobro porazmislite. Kaže, još uvijek je stvar u vašim rukama. Ono što vam mi nudimo i halalimo, to je kabulistane da vam otvorimo ovdje u Mali. Znači, dva metra bez geometra imate, to vam je halal sum od nas. A za ostalo sve ganit ćemo se. I prije tri dana Francuzi kaže to će brzo, a danas ministar unutrašnji posao kaže ovo će se oduljiti, a vjerovatno sutra priprema novu neku šprijevu. I zato, draga moja braćo, cilj sve ove priče jeste da mi shvatimo da ako budemo jaki u imanu, ako budemo iskreno vjerovali, kao što su to vjerovali oni koji su nas vjeri naučili, a to su ashabi, koji su vidjeli sve saveznike. Evo hajmo ovako ono razmišljati. Što smo mi večeras ovdje ovako smireni, Što ne pančimo? Zamislite da se večeras okupilo 30 bihačkih lopova i da nema tamo još 50 koji čuvaju na polju i gledaju kako ko gleda iz auta, ko prolazi, ko snima, ko slika i da se oni dogovore o nekog lopovluka ili nekakve krađe, bil se volko moglo oduljiti u uvodu, jel tako? Daj, rec' nam šta hoće, pa šta će nas, jel tako? Pa mi imamo više neprijatelja nego ti 30 lopova. Ti 30 lopova, znate koliko imaju bihači neprijatelja voliku? Možda još koga da moramo naći. Da sto, da sto ljudi, oni imaju lopovi, u bihači imaju sto neprijatelja možda. Ostalo svi njegovi saveznici. Svjesno ili nesvjesno. Ali je pojenta u tome, on ne bi na sjedio. Što ja i ti smireno sad sjedim? Kad mi znamo da sad tamo neko, jel tako, kaže doće nam neko pa će nam informacije, pa ćemo mi tačno znati koliko je bilo, šta su radili, šta su pričali, a mi ništa ne tajimo, sve javno, da znate kako mi mislimo. Zašto smo smireni? Pa zato što smo u U imanu. A iman je došao od m A M. je sigurnost. Čovjek kad je u imanu, onda jednostavno nema više prostora za paniku. Imamo i mi strah, ali samo prirodni. A svako ima drugi neprirodni strah. Pa zato mu nafik uvijek ima neprirodni strah. Ja se bude kule sajhatin alihim. Misle, sad će me neko razotkriti. Svaki podvijek je protiv te prazne, to praznom pureta u kome ništa nema. E zato kad se svi saveznici okupili oko Medine, došao samo jedan ashab i rekao Alladina kale lehumu nasu inna nasa kad džema'u lekom Došao čovjek i rekao, eno se svi okupili protiv vas. Morat se malo vi sada izanalizirati šta ćete. Ima li mjesta strahu? Fakalu hasbunallah. Rekli, nisu rekli, znaš šta, pa dobro, mi smo se malo ovaj, ipak ufurali, znaš, treba ovo malo izanalizirati, ko nas je ovako ovo poveo neozbiljno, pa šta ćemo mi sad? Rekli su, dovoljan nam je Allah. A on je divan zaštitnik. Ovo je ono što nam je obećao Allah i njegov poslanik. وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِمَانَ وَتَسْلِيمًا To im povećalo iman i predanje u Allaha Đelešanu. Da sam ja negdje tamo u brdima, ne mene plavo stomak bolio, prazan bi bio jadnik, on bi bio rahat. Ali ovako natrpaš u njega i onda jadnik, to je najgora posuda koja se neće može napuniti. E, zašto smo mi sigurni? Zato što smo iman. A otkud iman? Pa iz ovoga vjerovanja. I zato tu, znači, taj iman uvijek treba puniti pozitivnom energijom. I onda što je veći iman, sve smo više sigurni. I zato nevjernici, njihovi savjeznici, munatici kažu, pa dobro, nema jama za vam ništa, mrši puhan. Ali on se kaže nešto koražli. Zato što smo mi sigurni da će Allah pomoći vjernike a uništiti nevijenike i ponizni ove i monadike. To je sigurno. Ko što je sigurno da sad gledamo u vas. A sad ćemo prijeći da, eto, konačno uplovimo u uvod ove lijepe knjige koja govori o, znači, vjerovanju imama ummeta, kako su oni to vjerovali. Jer mi danas imamo lažni imama koliko hoćeš. <clears throat> Juče je ukuca ja i reče mi jedan insan za jednu nadhođu, nadrihođu. Pa nisam ja htio da nagađam i mi muslimani moramo biti pravedni. Pa imati dokaz protiv nekoga jasan, ne qila o kal Tada on sjedi i o čestitat popojima novu godinu i oni mu soka odili. Vidi se da je nekakva naranđa, gusti sok. Očeo njima da im čestita znači trojstvo. Da im čestita njihovu vjeru. A tako radi 90% ljudi na ovim prostorima. Znači oni ne samo da sumljaju, aha, nego oni kažu mnogi da u stvari bitno je samo da ti vjeruješ. To su, kaže, ko što imaju vama mezhebi, pa držiš ruke, ispod pupka i na prsima, tako kaže, imaju i ovo su, kaže, vidovi, znači, do Allaha, oni s krstom, oni se valiju poštali, poslani, oni nose štrik. Sve to, kaže, Bogu drago, mnogi kažu. I zato je skoro jedan izašao iz žamije, pa je mu neka, rekao jedan mladić, Efendija, ono tamo, šta je ono? Kaže, ono je Božja kuća, crkva. Pa kaže, šta si ti sad učio na, pa kad si učio malo prije? Ti si njima, ti si uvredio i židove i kršćane, moraš im to prenijeti. Da si rekao gajril magdubi alihim rabbali. Ti si rekao da se oni u zabludi, evo sad kažeš da, je to Božija kuća. Jesi ti svjestan šta govoriš? Ali nažalost, će nas je problem što mnogi ljudi nisu svjesni šta govoriš. Svašta kaže, a puno toga izvodi iz dina i opet ode s fino. Allahu ekber. Allah neće primiti vjeru koja je pomiješana sa širkom. Zato nam je cilj da upoznamo vjeru kako ona jeste. I da tako obožavamo Allaha subhanahu wa ta'ala mi i svako onaj ko bude u prilici da budemo u dodiru sa njima da to pojasnimo a to je srednji put, nema pretjerivanja, niti ima, jel tako, popuštanje. Pa ćemo za danas, inšalva, samo, znači, pročitati ova, znači, tačke koje se sastoje u ovoj knjizi, a onda, inšalva, drugi put. Ja sam ti malo da zapričam, ne bi mene stomak došao, evo vidim da je, hvala Allah, sad bolje. Pa bolje. Pogledajte, znači, danas, kad sad nije ovo što sad čujemo, sproveli ovdje kod nas, kako ćeš ti ovaj narod, znači, iz ovoga čorsokaka, iz ovih, znači, zabluda, da oni postanu normalni? Nema drugog puta nego dati na tevhid. Znači, nije dovoljno da li sada proklanjaju samo. Nije dovoljno da se oni samo prođu alkohola. Nije dovoljno da se prođu onoga što je Allah zabranio, tako. To je dobro. I to je put ka ide, tako. Ali evo sada imamo stanja, svi ljudi klanjaju ali da ne razumiju ove temeljne osnove, kakve koriste. Evo, predsjednik Francuske Ošu nije ošu u Izrael pa traži, slušaj, vi mrzite ono muslimane, dede daje para vamo, mi ovo sami ne možemo isfinancirati, jel tako? Ko će utještene majke što će sad očekivati sinove u kočetima, jel tako? Ko će natankati tolikim avionima i kamionima Ko će hraniti te ljude po ne znam, po Parizu hodat normalno, da zna hodat po toj pustini, jel tako? To neko mora isfinancirati. I gdje je ošao? Ošao u Emirate, jel tako? Otići u Saudiju, jel tako? Ode on kod ljudi koji satraše se klanjajući, jel tako? To sve sežde ovdje, to su imena, onaj čuva dva harema, onaj čuva nešto drugo, onaj znači ima svoje neke vakufe, to sve neki čuvari, sve neki pomožnjaci, međutim, Njihovi zajednički neprijatelji su ljudi koji hoće da uspostave red na zemlji. Jel tako? I zato je potreba znači, da se naprave reforme u ovome stoljeću, kao što je to, jel tako, napravljeno i prije dva stoljeća kada je Muhammed ibn Abdul Wahab, jel tako, napravio reforme u Arabskom poluostrovu i vratio ljude na čisto vjerovanje. E tako i ovdje, Znači, nama ne treba da nam sada dođe hiljada ljudi, nama je to drago. Ali nama ta hiljada ljudi znači onoliko koliko ti ljudi nemaju kontradiktornost sa onim što, što imaju parolu za svojim ustima, da su vjernici, da su muslimani i tako dalje. imaju opravdanje za ono što kažu. I zato je ne znam, da sam govorio, radi se jedan magistarski rad u Rijadu, jedan bošnjak treba da obrani ove godine magistarski rad, na temu 40 širkijata na, u Bosni i Hercegovini. Znači, 40 ovaj, širkijata, sve sto veliki širkovi. Znači, 40 stvari koje izvode ljude iz dina, što ljudi rade svakodnevno u novim prostorima. Jel tako? E, pa zbog toga, ovaj, kada je umet u ovakvom stanju, Zamislite, odšao taj Francus, prije 20 dana odšao u Alžir. Nikad se neće javno izvinuti. Pobili dva miliona ljudi u Alžiru. Sad je došao sa drugim zahtjevom. Znači, aerodromi, sve što treba, ovi sami ću, amin, jel tako? Kako to može zajedno sa vjerom? Jel tako? Ne može. E zato mi na osnovu tevhida znamo šta je sa nama. A kad znamo šta je s nama, jesmo li na pravom putu i tu je cilj slanja svih poslanika, onda znamo stanje drugih ljudi. Ovo ne treba pogrešno sada da mi sad žurimo, da nekoga pričafirimo i da tako dalje, da letimo da čovjek kaže ti si nevjernik, ti si nevjernik. Ne, ne, ne, ne. Nam, nama je najdraže da imamo, da, da ne bude istina, znači da ne bude ono što mi mislimo da jest. Nego da bude obratno, se potvrdi da ljudi su vjernici, da je sve u redu. Jel tako? Ove, ovaj, međutim, moramo radi sebe znati stanje. Pa da se onda ne bi zavaravali. Jel tako? Zašto jedna Turska glumi neka muslimančinu, a ne pomogne tom jadnom narodu Siriji, jel tako? Zašto Saudija glumi, jel tako, ta vlada, islam, međutim, ovaj, jel tako, samo ko uspije pobjeći, tamo negdje, on je uspio. Zašto, zašto? E, do zašto, do zato. Zato je potrebno ove stvari, draga moja braćo, da mi ozbiljno shvatimo. Zato je prioritet svi prioriteta da sjedimo etahijatu i da proučavamo, da vidimo šta je sa nama, jesmo li na dobrom putu, ako jesmo, zahvalimo Allahu tabareke wa ta'ala i to je dobro. Ako negdje nismo u redu, da se vratimo dok je vakat, a da bi znali stanje drugih ljudi i da ne bi bili obmanjeni onom kankom tamo, mašala, evo ide, a ona ne ide, jel tako? Evo vidjeli ste šta se desilo u Misru, a sve može biti, znači, ti možeš klanjati koliko hoćeš, samo ne smiješ, jel tako, da sprovedeš Allahov sistem na zemlji. I ko će se boriti tebe? Pa oni koji klanjaju. Pa i nas uglavnom ovdje poganja i kod da špionira, ljudi da sežde često, za ne vidim. Draga vraća, pitanje za vas. Zašto nevijenici toliko ovaj, ne dozvoljavaju da dođe Allahu zakon na zemlju? Šta ti misliš, Zašto nevijenici toliko se znači ovaj, bore svim silama, jeste da je ono što smo govorili kada, ali zašto toliko, jel tako kad Znamo da i oni mislim da su dosta iščitali toga da znaju da tu, da, da nama mogu naći neku zamjerku da, u našem, jel tako, pravosuđu. U našem pravosuđu, jel tako, oni bi rekli, evo ovdje se provali, tako, ovo, ovo je nepravda, ovako, onako. Zašto? Džizija bi njima dobro došla, sad ovom je vremena, uho, oni se spasli pdv Njima je džizija blagodat. Ali jedan od glavnih razloga je to što su oni lopovi. Lopov. Znači, lopov, jer kaže neki dan dvojica braće muslimana pričaju o tom islamu, o šarijatu i tako dalje. I sad ovaj drugi malo kaže, pa znaš, ovaj, nisam ja, nemoj me pogrešno kada sad, ja nisam protiv šarijata, znaš, ali, kaže ni moj brat, a maš, ne boj se ti ništa, ja tebe znam da si ti fin čovjek, ti klanjaš, nisam, niko ti nije rekao da si ukru, razumiješ, niko ne zna da si ti počinio, ti uopšte nemaš potrebe da se bojiš. Islam kad dođe, tebi je to dobro plavo. Znači, ti nemaš potrebe da strahuješ, Jel ti si dobar, ja te znam po dobrom. Nego lopovi treba ne strahu, jel tako? Jer lopov kad dođe nema više, znači povuka. E, pa je glavni razlog zašto oni ne daju da prosvjetli, jel tako? Jer kad se upali svjetlo, u mraku se može svašta uraditi. Pa ima ljudi sposobni, jel tako, uglavnom ove životinje, one odrađuju posao po mraku, tako. Po danu ti netko rekao, nema nikakvog divnih životinja, žive to, znaš. Ali po noći uđi u šumu pa će vidjeti kako se, kako ti moraš na bukvu, a drugi tada vladaju dole, jel tako? Jes tako. I oni svijetle i vide dobro se, znači, znaju svoje kadarske neprijete tako. E, oni se boje doće istina pa će prosvijetliti. Pa će se razotkriti lopovi. Aha, e sad lopo, ne može tu advokatom i javnim tužiocem napraviti maslo nekakvo i kupce i tako dalje, nego mora biti kažnjen za, za, za taj svoj lopovluk. tako? I oni su, i oni su znači da ovaj, e, da bude dobro. Znaš, I oni vole da ima pojest, popit i tako dalje. Ko smo i da ima pojest, popit, da ima, jel tako, i strasti koje je Islam stavio u kalup. Sve to, to ljudska osjećanja su takve. Ali glavni je znači razlog što oni znaju da dolaskom sistema, ovo je sada znači ovaj, zemlja bez sistema, sad vlada, ovo je planeta majmuna, jel tako? Sad je planeta majmuna, e sad ako dođe planeta ljudi i pravde, i zato je Omer ibn Abdulaziz, kažu za godinu dana, riješio 90% problema. A ono onda za ostatka što mu ostalo još godinu, pola, pola godine, nije mogao naći čovjeka da ima potrebu kafu. Da ima potrebu za zakatom. Znači, nema prezažu, prezaduženog, nema neoženjenog, nema nezbrinutog. Zamislite takvu jednu pravdu na zemlji. tako? I oni znaju da je ovo potpuno. I oni znaju da mi imamo istinu. Jel tako? Međutim, svoje lopovluke, jel tako? Šta će ako dođe islam a, u Francuskoj, Parizu se ljudi vječavaju, ljudi, ljudi. Jel tako? Kako će onda to, šta će biti? Pa morat će biti bačen se Tonja tornja od Je Jel tako? To hajvanima škodi, kamo sanima. Jel tako? E to je, zato je, znači, borba. Pa nama poruka. Što bi mi bili protiv šarijata iz dva razloga? Ne smijemo izaći iz dina. I broj dva, što bi bili protiv šarijata kada šarijat nama ide u prilog? Jel tako? Samo nas još bolje znači u, usreći u svakom pogledu. A opojima, stvarno islam ne ide u prilog. Jer tada se znači njihove sve spletke ili lopovlici razotkrivaju. Pa zato molim Allaha evo da mi shvatimo. A, znači, šarijat sad leži na ovome. Lako je, braću, fikske propise, znači, uvezati. Ime neki fikski propisi s kojima se sad ne moraš nikako trećavati. Jel tako? Dok ne dođe zato, zato imam i Mali kad smo dolazili ljudi u Medinu pa mu postali 53 pitanja. On samo na tri odgovori, ja ću ovako pokazati. Jel tako? Ovaj. A na ostale 50 nije ti odgovor. Sve on znao odgovor na svako pitanje. Ali je rekao ostalima, ako niste zadovoljni, popnite se na uhod i recite ne zna nalik Jer je pravilo kroz Selefa bilo, pitanja koja su sad nebitna, Nećemo da se sa njima zamaramo. Znaš, tamo neko, ne, robovlasništvo ili šta ja znam, neki detalji u islamskoj državi i tako dalje. Kad dođe za to vrijeme, kad mi doguramo stvar dotle, dođe jel da, šerijetska komisija koja će to lijepo pojasniti, postaviti ljude koji će to tumačiti i tako dalje. Kao što sada znači nije realno da mi govorimo, jel tako, o nekim nebitnim pitanjima. Pa ste vidjeli danas da su najveće teme, jel tako, ovaj, na, na, na internetu, na televiziji, u medijima, naš pravo žene, jel tako, ovaj, bračni odnos, intima, ta nekakva, znači džinska djelovanja. I tu najviše bude na forumima, tu bude najviše ljudi koji o tome čitaju, jel tako. Zato što su to sve teme koje nisu prioritetne. Jel tako? Kad bi svi ljudi imali prijednog džina u sebi, a imali ispravno vjerovanje, bolje je nego da svi budu, da ne budu bolesni od žina, a da imaju pogrešno vjerovanje. Jel tako? Jer ovaj ako ima žina u sebi, to je iskušenje. On će znati da se treba obratiti Allahu Đelešanuhu, fa idha fa huve i kada sam bolestan, Allah ne riječi, jel tako? E, zato je, draga moja braćo, danas kogod pokuša na bilo koji način da se oslobodi od hajvanske slobode, zapamte me dobro, takvom se odma kopa znači, rupa ispod nogu. Dozvoljava nam se tačno hajvanska sloboda. Da imamo lanac, kolimo je dvije šarenke u podrumu. Znači, da nam stave jeste, da imamo jesti, očistit će oni nama, će nam garderobe, daće nam doplatak, će nam ovakvu socijalu i neke stvari, ali je to hajvanska sloboda. Onoga momenta kad budeš htio da se oslobodiš, tebi će biti zaista fin, a njima neće biti fino. Oni će onda od muke početi da pucaju i počet će znači da se znači bez ikakvih rezervi bore svim raspoloženim sredstvima da te od pravoga puta odvrati. I zato to mi vidimo i jel tako na, našim na našim prostorima. I hvala Allahu te wa ta'ala ono što raduje i s će završiti. Ovaj hajer, ovu sahnu i ovu karavanu ne može više ništa zaustaviti. Znači, ne mogu Amerikanci napraviti aviona bespilotni koliko može Islam odgojiti, jel tako, odgojiti znači lavova koji će gin za Islam. Ti sada kad bi premetno čitavu američku administraciju, tako neš naš 3000 bespilotni letjelica. Jel to je 3000 miliona, jel tako, svaki po milijun košta. Ko je ovdje pobjednik? Znači, samo je bitno da se mi ufatimo za akidu, za vjerovanje, za znači, ispravno svatanje i onda ćete vidjeti uz Allahu pomoć وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا I reci, dolazi istina, a nestaje laži. Zaista se laž mora povući. Znači, dolazi istina, a pred istinom se laž povlači. I koliko mi guramo tu istinu, toliko laž mora da ubaciva u likvarci da se gubi i da se povlači. I zato uz Allahu te barake u tala pomoć u narednom periodu mi ćemo gledati sve jasnije vidove uspostavljanja islama na zemlji, još hrabrije muslimane, kao što su u Tevratu opisani, a vidjet ćemo pravi kukavičluk kod neprijatelja islama. Kako je Allah Đelešanu ponižava pred čitavom javnošću ovoga dunjavka. Kao što je Allah Đelešanu ponizio Firauna, tako, da ostaje znači ponižen do sudnjega dana. Fel u neđike bi bedanike, li tekune li men halfake, aje. Mi ćemo samo tvoje tijelo sačuvati. Ne znam, sam navodio taj primjer, skoro sam slušao jedno predavanje, kaže jedan francuski, opet francuzi. Francuzi su znači odlukli Firauna iz Misra opet sa svojim amiđićima, Misricima se dogovorili i prebacili ga u Parizu. Ko je god pokušao da uzme nešto od tijela Firauna, ode poje, krepuje. A jedan je stručnjak bio pa je samo tijelo da ustanovi kako se nije Firaun razapio. U stvari kako se nije raspao. I kako je umro. Jel tako? Šta ga je to učinilo? On ne vjeruje u Koran, jel tako? Ne vjeruje da je Allah, da sve može i tako dalje. Pa je otkrio da se Firaun utopio. I zovni svog savjetnika kaže, znaš šta? imam potrebu <coughs> da napravim, kaže, svjetsku konferenciju za novinare. Da se najjačiji mediji okupe pred mene, da im otkrijem jedan novi, novi izum. Otkrio sam nešto što niko do sada nije otkrio. Pa ga ovaj njegov mučenjak, <laughs> ovaj njegov savjetnik, nasmio se, kaže je zviri. Ali ja savjetujem, ako želiš da, da budeš ponižen do kraja, to ćeš uraditi. Kažeš to, pa znaš i ti, kaže Bona, da svako muslimansko dijete to zna. Pa je nemoguće. Ja se toliko trudio, ja sam kaj stručnjak. Ne mogu uopće ljudi biti stručnjaci. Pa je rekao, poneste mi stari novi zavjet. Pa kopo tamo, kopo tragovi, ništa tamo nema u Firavnoj smrti. Čak kažu učenjaci da u Tevratu i Džilu originalno ništa nema kako je Firaun završio. To je Allah Đelešanu iz mudrosti dao da to dođe u Koranu. Jel tako? Iako znači sa objavom Kur'ana i Feraunovim životom to je tako, ovo je sad novi, novi poredak vamo, novi poslanik, nije Musa tu više i tako dalje. Međutim, Allah Želešanu hoće da i na taj način dadne nama do znanja da je ovo nešto nadnaravno, ova knjiga. Jel tako? Pa je on otkrio da se Firaun nije ovaj obisio niti antentat izvršio, nego da se znači utopio. A po njegovom, jel tako, njegovoj nauci to potvrđuje da bi se on trebao davno, davno, znači raspast prije nego svaki drugi smrtnik. I to je dokučeno da čovjek koji se utopi, da se njegovo tijelo, znači jednostavno lakše, znači ovaj, e, raspada i onda to ptice pojedu i jel tako, ovaj, ribe i ajkule i ostalo. To je Allaho kada, Tu je voda, stalno vodi, so i tako dalje. I čovjek je sam u sebi slan, jel tako još, kad poksališ, ovaj. Pa je onda rekao, a doneste mi Kur'an. Pa je našao suri Juz, ako se ne veram, 91. ili 92. ajet, pa je rekao, vjerujem u Kur'an. Vjerujemo Allaha. Vjerujemo Muhammeda sallallahu alaihi sallam. I kažu da je to sad jedan stari dedo, još živi u Francuskoj koji piše sad puno knjige od nadnaravnosti Kur'ana o tim ađizama koje su spomenute u Kur'anu. Ovaj. I zato mi imamo knjigu preporodivu. Mi imamo put. Ali gdje je problem? Najveći terorizam je kod nas. Zato što mi hoćemo sad tu knjigu da je otvorimo u dubinu. Znaš, pa da je dubinski iščitavamo, a površinski kop se dozvoljava donekle. Jel' tako? Pa na Balkanu sto godina glavna sura je bila Jasin. Nema jednog propisa tu, jel' tako? Ima tu fini detalja, svaka sura je lijepa od Allaha, je tako? Ovaj. Ali nema propisa, ni prema vjerniku, ni prema nevjerniku, jel tako? Nego je to sura koja postiče na ahiret i sura koja govori kako su pozivali poslanici i šta se dešava s onima koji ne vjeruju, jel tako? A kad ti hoćeš u dubinu da uđeš, da staneš kod svakog ajeta i razmišljaš, e to je po, znači, čafijskim definicijama najveći torizam. Jer ti kad naučiš sada, shvatiš gdje je pravi put. Ja kad sam počeo čitati Korkuta s prijevodom u Njemačkoj, ja se izgubio živ. Odem u park i gledam u svako stvorenje, gledam sad. U ptice, u drveći, u biljke. I kontam, kako drugi ljudi ne vide ovo što ja vidim. Ne mogu se naivret kako ljudi ne u Allaha Žalšanu E to je kada počneš dobijenski razmišljati, jel tako? E, zato oni nama ne dozvoljavaju da mi proučavamo knjigu vodilju kako treba, koja ima, kao kažu mu Fesiri, od 30 do 90 imena. Pa oko 30 se svi slažu, a oko 60 se do 90 ne slažu. Zato što su negdje Allah žao kazao za Kur'an da je pripisao svojstvo Kur'anu, tako? Ovaj, omen arada an zikri, jel tako? Allahu zikr, misli se na Kur'an, jel tako? Ovaj. Allahu govor. Ali Allah Želešanu znači tu knjigu i to je knjiga koja ima najviše imena. Da bi ljudi zaista, znači s tom knjigom došli do blagostanja i na dunjanu i na hiru. Zato molim Allah da shvatimo zašto je ova borba i zato nama ova knjiga utječe na nas da mi popravimo svoje stanje, da dočekivamo jel tako, proljeće Islama sa punim srcem i raspoloženjem i da molimo Allah za ubrzanje pobjede Islama i muslimana na čitavom Dunjaluku i molimo Allah da se okrene Sihada Sahira pa da u Francuskoj uz Allahu pomoć nakon ove sada izgubljene bitke koja će biti uz Allahu pomoć da onda bude ne osvajanje Malija nego osvajanje Pariza koji je trebao onda biti osvojen, eto malo je falno tako su bili muslimani blizu. Pa su tada muslimani, tada su nevjenice francuske patili i plakali, a ne javno, tajno, što nije došla čistoća i red. Pa eto, inša Allah, ovaj. Kema tu din tu dan. Kako zaslužiš, tako će se i vratiti. Wa alamin.